Aztapenean ba, eh, itzartua ginen eh, ba, bi polo, mugaz gainiko poloak sortuko dutela, hiru lugaldeetan, iparalde, Nafarroa eta Euskadiren artean. Eta azken finan hiru sortu ditugu, eta denetara, laro sortzi, uh, eh, enpresa entitate, ikerketa zentro eta klostar montatu ditu uh, elgarrekin lan egiteko. Barentzulak, ongi ulertzeko, haipatzen duzu poloak, konkretuan tegenoan zer dira? Dira, enpresa buruak elkartzen dira? Uh, elburua da, elgarrekin izaita egitea, bisibiltate bat lortzeko. Adibidez, duan dena pilelean, montatu ginuen elkaz, uh, eh, mola, bil, bat, nun ekarrazi ditugu, frantxez eta espanol enpresa handi batzuk, internazionalak direnak, Airbus, Ariane Group eta olakoak, eta eiek etorri dira, elgarrekin behinen. Euh, hor eh, fabrikazioan aditibe daitutakoa, fabrikazio gehigarri hortan. Euh, Horita uh, sei entitate biltzen baititugu, eienako bizik interesgaria izan zen, bereziki hor bai metala, bai plastikoa denetarik unkitzen baitzen, eta baita ere teknologia ezberdinak. Jakin behar da uh, fabrikazio gehigarri edatzen dela, baina badi da hoita bi uh, teknologi ezberdinak, eta hemen, hiru lurraldei esker, lortzen dugu emezortzitan gai zaiteko, zerbait egiteko. Eta hori interesatzen zaie, eta hortako etorri dira, zazpi enpresa handi, eta harremanak egin dituzte, batek, eh, adibidez, no, eh, zinez ipar frantziatik etortzen zen, en lile eskualdeko baita, eta berak eh, errandu, be, seila betontan, lan egin dut, olako enpresa batekin, zenta bazuen alako teknologia biziki berezia, batek duen bakarrik gure oita seian artean, eta hori da interesatzen zaiona, eta beretako behar zuen atxutuki, atera pieza bat bete barne, orduan beretako atxemandu behar zuena izan daiteke ere Eh, enpresen artean, bezeroak atxemateko edo elkarren artean ere enpresen artean el, elkar baliatzeko errango nuke. Bai, eh, e, gira da hor, kideen artean ere, oartu gira, eh, batzuk osasun mailan bezeki sartuak baitziren, beste batzuk datuan biziki adituak, eta orduan bien artean, be atseman dute nola egin dezaketen, uh, aitzina ateratzeko produkto bat, nun bestearen behar baduten. Eta orduan olako kolaborazioak, hor, ipatuak izan dira batzuk, me badira bestalde ere, nun uh, eh, atseman duten norbait uh, eh, arlo berian izanki baita ere mainan zerbait uh, uh, berezitasun batian sartua dena eta hori esker be, klienteak zer gale egiten du osoa ez du gale egiten parte bat eta nik eginen dut uh, ez tailatua eta zuk ez ateak eta eskatzen du er, uh, norbait eraikiko diona ba, otxe osoa eta hori nahi du pagatu eta horren uh, erresteko gira holako programetan uh, lanien ari uh, Beti hortan bururatzen da, finida. Orduan, be dirua bai, egan nahi du, eh, Europak uh, eh, dirustatzen du eh, euniko irugoita bosta, eta irugte bat duzu zure proiektua ere maiteko, maiatzaren bukaeren fintzen da. Orduan, be goizian, egia da, hor bildu ditugu iru eskualetako arduradunak, eta ekin, be, aipatu dugu, zer egiten dugun, uh, egain ara lehen, antzen, hor baritugu laro gaita sortzi entitate, pres direnak, uh, me, gauzak saltzeko, gauzak sortzeko, eta hor zer egiten lan ginoken, uh, egain orduan behari gira goetatzen, pista batzuk aipatuak izan dira, oai konkretizazio bat behar dugu ba, nahi bat dugu orten segitu.